Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка добрага вечару сёння на вечаровы шпацыр па сваім мінску нас запрашаем акторка тэатра кіно артыстка нацыянальнага акадэмічнага тэатра мянкі купалы валенціна гарцова вітаю валенціна прывітанне у якім пакаленні ты мінчанка у Ну, пятым мне здаецца. А ведаеш, хто калі якім чынам апынуўся ў мінску, дзякуючы чаму ты пры пятым пакаленні мінчан. О якім чынам о, мой прадзед глеб глебаў ён апынуўся ён за дзесы. Так калі я не памыляюсь, я не памыляюся. Вось у двах у двадцатым годзе дзесьці такое сама за дзесы і ўсё жыццё працаваў у нацыянальным Яны... тэатры беларускім вывучыўшы беларускую вывучыўшы беларускую мову так вось такім чынам зараз надвалася ўжо мінчаны мінчане А наколькі комфортна табе вось сёння у мінску ну як сказаць у мне комфортна я тут нарадзілася я ведаю тут ну, ты веш таксама веду людзей які нарадзіліся ў мінску а ім напрыклад ну, мала месца ў мінску не хапае месца скажы што нейкі некамфортны горад некага больш прываблівае э, шумная москва некага э, можа больш спакойна вільні Не, мне вельмі спакойна мяне вельмі добра я з працы на працу з працы на працу канешне забываюся на свае любімае месца канешне гэта ёсць і з цягам часу пачынаю думаць а дзе гэта дзе гэтыя вуліцы дзе гэтыя паркі чаму ніколі не ўзгадваю пра гэта забываюся глядзець разглядаць гэты горад атрымліваць некую асалоду але я сапраўды я сапраўды люблю ганарусі э, гэтым горадам мне падабаецца мне кажаш люблю А за что ты любіш акрамя того что тут нарадзілася гэта складанае пачуццё гэта пачуццё радзімы у гэта я не ведаю як растлумачыць як это можна гэта як да чалавека вельмі блізкага мамы таты якога ты ведаеш вельмі добра нешта такое гэта горад гэта маё месца ну такім разе таксама пытанне складана як зрэшты пытанне что такое быць беларусам усе бы ты адказала что такое быць мінчуком то тем больше ты в пятом поколении. Вот что это такое? Mm -hmm. Как это можно потлумачить? Что значит быть меньшуком? Чем это выражает? Эти вогули не махчимы это неким чином окреслить словами? Не, не махчимы. Для меня не махчимы. Я не веду, я не веду отказа. А можешь отрознить э, на улице, скажем, меньшуков от не меньшуков? От понаехала? Не. И николи у тебя это не было? Я не спробовала николи. У меня не было... Я не веду, я не думала про это навык николи. Не больше таго табе скажу я э, я ўпэўнена што я мінск менш ведаю чым пры... гэта сапраўды так чым напрыклад чалавек які прыехаў з іншых я ніколі не ставіла мэты э, ведаць напрыклад усялякія э, спальныя раёны іх не ведаю ўвогуле гэта гэта сорам то але я кажу праўду я на, я сапраўды удзячная што я тут зараз і магу пра гэта казаць шчыра адкрыта таму што гэтая тэма падымалася вось мяне з мужам мой муж нарадзіўся у берерліне нямецкі акцёр і калі мы былі ў берерліне ён паказваў свае любімыя месцы паказваў мне дзе ён нарадзіўся дом дзе ён нарадзіўся свае любімыя паркі вуліцы я зразумела што я со свайго боку нічога так казала сваё любімае месцем я зразумела, што я не ведаю гэтых любімых, я ніколі не думала. І дзякуючы вось таму, што я тут зараз, гэта для мяне вельмі добрая магчымасць узгадаць нешта, зразумець для сябе нешта. Каешне, рыхтавалася, я думала, я знайшла гэтае месца. Мая праблема, што я ведаеш гэта я зноў ж таки кажу з працы на працу заўсёды ж нешта думаеш пра нешта што, што заўтра што я павінен рабіць колькасць справаў магчымасць магчыма не не дазваляе мне прыехаць куды-небудзь сесці на маю ну, не ведаю любімую лаўку але ты перад гэтым казала наконт того што нават не ведаеш спальных раёнаў я думаю табе знаёмая гэтая фраза ввогуле гэтая думка што мінска это вялікая вёска Не, конечно. І калі мы кажам пра спальныя раёны, ну сёння ў меншай ступені, я думаю, колькі десятка гадоў таму ў большай ступені, што менавіта ў гэтых спальных раёнах, то што сёння прынята называць спальнымі раёнамі, акурат такі ў бальшыні выпадкаў засяляліся, э, сяліліся людзі, якія прыехалі э, аднекуль з іншых э, гарадоў. Э, можа таму, вось тое што знаходзіцца калям кат скажем так ці э, ў спальных раёнах менш цікавіць мінчкоў таму што гэта як бы не зусім пра мінчкоў гісторыі пра карэнных менш Мачыма мы магчыма а магчыма таму што я не ведаю навошта я сапраўды не час ён ён такі зараз усе ўсё вельмі хутка і мне патрэб, патрэбен час я дабіраюся да працы на метро напрыклад мне патрэбен час заўсёды мне не няма аўтамабіля і я сапраўды віталь я сапраўды не маю час паездзіць паглядзець мінск это сапраўды праўда ж мне даказваеш я тебе разумею <laughs> вялікі я б хацела але я я не ведаю я як з кім навошта як гэта ўбачыць ну, шмат дзе была э, можна зваць мінск еўрапейскай сталіцы ну сэнсе не сталіцы Европы а паставіць адзін шэраг з іншымі еўрапейскімі сталіцамі я магу таму што мінск э, мне падабаюцца людзі ў мінску ён І у ім ёсць, канешне, такая э, невялікая савецкая прыгажосць, калі яе разумець я маю на увазе будынкі як это все выглядае маеш на увазе архітэктуру разумець конечно калі разумець прыгажосць гэта угу. вось я пачынаю гэта разумець і э, але вось ёсць людзі я мне вельмі падабаюцца нашы людзі вельмі паважаю у іх ёсць у беларусаў ёсць у мінчан у такія еўрапейскія каштоўнасці я не магу растлумачыць гэта добра я толькі магу адчуваць для мяне гэта больш еўрапейскі горад у Але вось ты кажаш, пачынаю, так зараз пачынаю разумець прыгажосць. Uh -huh. што такое здарылася, што дапамагло табе разглядзець прыгожа, таму што калі ты так кажаш, значыць, раней ты гэтага альбо не заўважала, альбо табе гэта не падабалася. А я зноў ж такі кажу, гэта ж пра ўсё праз майго мужа. Я яму вельмі ўдзячны. Яму вельмі падабаецца плошча перамогі, напрыклад, яму вельмі падабаецца камароўскі рынак. Вельмі гэта я адкрыла для сябе новы свет. Я праз яго вось вачыма я пачала ўспрымаць усё гэта по-іншаму зараз я мне вельмі падабаецца еўрапейскі погляд на ўсё гэта як яны як бы это сказаць адкрытыя як яны open-майнд да ўсяго да ўсяго як яны я вучуся у э, любіць тое што я бачу паважаць тое што я маю нават тое маленькое то што я маю і мне вельмі больно калі я не баліць калі я бачу калі не згодна калі я бачу напрыклад жоўтая то прабачце вазы жоўтого колеру вельмі... да, па-перша ну... гэта прыхожа мне сэрца баліць сапраўды я чаму хто хто вырашыў мы павінны паважаць это невялікая нейкая рэч гэта не павінны паважаць але глядзі колькі ўсяго горад здараецца змяняецца нешта будуецца нешта ўвогуле э, зносіцца і Ну і беларусы сабе ну жывуць сабе жывуць ну ну знеслі ну знеслі электрастанцыю ну і далей сабе жывем ну, першы ага. Так. мавазь і жывем сабе далей і варта было пафарбаваць вазы гэтыя у жоўты колер як адразу беларусы заўважылі што праспект змяніўся то бок оказывается як мала трэба для того каб мінчукі зрабілі так. петыцыю нешта і што так. яшчэ напісалі ну так ёсць актыўныя людзі не мне гэта падабаць не ну гэта ну, ну плакаць хочацца то Ну, чаму яно жоўтае? это <laughs> не мяне пытанне это ж наш на, наш калі, калі нас зараз чуюць ты людзікі хоць нейкім у нейкай ступені мелі дачынення да э, гэтых самых да афарбавання вас у жоўты колер мы просім на нумар 9705 можете даслаць нам свой варыянт адказу альбо на гэты ж нумар можна даслаць пытанні ці пажаданне на адрас валенціны гарцу якая сёння ладзіць прагулянку па сваім мінску акурат по э, пачнем непасрэдна шпацыр праз некалькі хвілін. negotiated. Next thing I knew, I was. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што сёння гуляем па мінскую кампаніі артысткі нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі Купалы Валенціны Гарцуевай і самы час распачаць прагулянку з першага адраса у сённяшнім маршруце вуліца Волаха 3 першы дом кафе. Так ты мне написала. <gasps> Я ж так. не ведала, что это будет <laughs> украдить. Патлумач, ну, по-перше, чому Волоха, э, перший дом мається на увазі, то бок Волоха 3. Мой перший дом, ось, після народження. Ось, тому патлумач, що значить Волоха 3, що це за дом, чому для тебе такі дорогі? Це самі-самі перші мої вспоміни, то, що я пам'ятаю, самі перші, самі яскраві, самі добрі, теплі, щасливі. Та куди тебе привезли з э, родильні? Так, так. Так. Э, вось э, гэта калі я не памыляюся тры, мне здаецца тры. пяціпавярховы дом на пятым паверсе знаходзілася наша аднапакаёвая кватэра, з якой мой тата зрабіў э, два пакоі, ён зрабіў такую сценку, э, каб у мяне быў асо, асобы асобны пакойчык маленькі, ён тады ён не здаваўся вялікім. канешне, вось гэта першыя мои самыя такія дакладныя успаміны самыя шчаслівы мне было сапраўды шчаслівае дзяцінства я памятаю у як я расплюшваю вочы я я бачу праз вакно я бачу дрэва там было вялікае дрэва зараз яго ўжо канешне няма я памятаю лесвіцу вельмі добра па якой спускалі падымалі каляску як бацькі мяне вучылі адрас каб я прамаўляла волах але мне атрымлівалася нешта як вохаля яны смяяліся казалі што ніхто мне ніколі не дапаможа калі дзяўчынка згубілася то ўсё і Вось але гэта быў вось гэта волаха тры гэта быў вялікі свет я нават не ведаю люблю я гэты ўспаміны не люблю гэта як дадзенасць нейкая гэта было у маім жыцці толькі пачынала нешта разумець цікавец там быў вельмі прыгожы бульвар э, усе мои ўспаміны яны звязаныя чамусьці больш з восенню я памятаю лезці заўсёды у вельмі добра але самае шчаслівае самае шчаслівае месца гэта мне здаецца на вуліцы ліпкнахта знаходзілася э, знаходзіўся кафетэрый і назву ён <laughs> назву ён меў гномік <laughs> і вось увага э, я пачала хадзіць у дзіцячы садок э, гэта як яслі былі нешта такое а вельмі рана потому что мои бацькі у той момант яны мне здаецца былі маладзей за мяне яны сапраўды мелі шмат працы як маладыя артысты тэатр радыё шмат чаго і вось калі у У таты майго быў час ён забіраў меня садку вёў значыцца дадому калі яго быў час я заўсёды пытался ці пойдзе мы у, у гномік мы ішлі ў гэты гномік Таму што ў гномікі можна было з'есці самае смачнае марожанае самае самае смачнае марожанае ў свеце альбо альбо альбо э, можна было выпіць самы смачны малочны коктейль стрибок нельга было і то, і то. Э, альбо выбірае не бывала не не не не бывала яны мелі альбо ну гэта ж якое некі там 88 89 э, альбо они яны там яны мелі не вось у гранёных стаканах я памятаю таких савецкіх ты малочны коктейль вельмі смачная вельмі падабалася яшчэ э, можна было там набыць сырок глазіраваны і на чалавека давалі толькі один срок але калі чалавек гэты э, меў дзіцёнка і мой тата так вось саджаў мяне на шею каб яны два давалі бачылі што ёсць дзіцёнак яны давалі два вось гэта было вельмі вялікае шчасце гэта самае шчаслівае у месца для мяне ў мінску канешне яно ну, не існуе мне здаецца зараз яно ну, конечно не існуе не існуе у якім сэнсе а ты маш назе гномік гномік магчыма 20 год не стае магчыма больш але ён існуе ў маёй галаве вось вось тут маіх успамінах гэта мой мінс гэта вось першае шчаслівае месца для мяне я сапраўды чакала я чакала яшчэ ў гэтым седзячы ў гэтым садзіке ці пойдзем <laughs> як давно была там на волаха ой давно ніколі не ўзнікае жаданне вось цікава зайсці б у тую кватэру зірнуць як там сёння узнікае канешне узнікае я была мне здаецца чатыры гады таму там у Я э, прыходзіла ў гэты двор і глядзела, ўсё здалося мне такім маленькім. не магла паверць. І мне здаецца, так я не знайшла дрэва гэтага дрэва, якое ну, дрэва гэта размеш гэта як э, вазы жоўтыя. Іх э, проста нікога не пытаючыся спілоўваюць. На жаль, на жаль. Угу, угу але э, ось така ж э, бацькі былі маладыя артысты шмат працы заўсёды у звычайных людзей калі гаворка заходзіць пра акцёрскія сем'і ёсць нейкае ўражанне што там э, людзі просто потокам э, з'яўляюцца нейкія сябры нейкія гулянкі нейкія цікавыя сустрэчы спевы под гітару і гэтак далей гэтак далей вось у тваім дзяцінстве на волах атрым гэта было у Не, нешта я такой памятаю сябры канешне яны былі маладыя маладыя людзі зусім маладыя але не так э, не кожны дзень ну, памятаю магчыма адзін ці два разы былі нейкія гэта не былі нейкія свята магчыма там дзень народзіну я не памятаю але іх было сапраўды шмат працы гэта сапраўды так яны больш працавалі а і гэта мне здаецца тады гэта было не так як зараз чатыры составы акцёру на одну ролю не я ну ўжо іграеш і іграеш адзін там не чтобы сгадала гномик мороженое сырки ну, не смейся, ты, не, ну, я не смеюсь потому что у меня, у меня, в своем жизни у моим так само э, было кафе сказка и там э, лепшее мороженое чем у этих пластмассовых э, мороженницах как бы не, не існавала причем как бы лед и лед себе таки угу. молочный или сдавалось что это самое смашное как еще обовязково э, палочку дали минавито такую драўляную не так, не лыжку а минуту палку драўляную Э, але да чаго э, гэта акурат то чаго сёння няма няма гномика няма няма такога мороженага няма тых глазаваных сыркоў не махаць напрыклад веды у Польшчы вельмі любіць наша глазаваныя сыркі mm -hmm. ты нагадвае мінулы а для нас як бы ну сыркі сыркі ты памятаеш свой дзяцінства падарунак э, Мачыма які вось так запаў у памяці чаго сёння сапраўды ніводнай краме нідзе не знойдзеш вось нешта тое з далёкага ну як далёкага ну адносна далёкага мінулага зараз усё знайдзеш і той што было мне здаецца гэта добра ці дрэнна не канешне гэта добра у дзяцей э, мусіць быць усё мне здаецца не дзяцінства гэта вельмі важна і вось э, у дзяцей павінна быць усё мне вельмі падабаецца што зараз э, яны маюць гэтую магчымасць але як бы гэта сказаць э, тое што нічога не было гэта таксама прыгажосць Я не ведаю ну, Магчыма... каб далі два сыркі трэба было паказаць дзіця абавязку Мачыма я маю зараз гэтыя ўспаміны пра гэта марожана гэты малочны коктейль толькі таму што гэта было так нечаста і так мала, але гэта цудоўныя ўспаміны. Так што слухачы ведаеце, калі будзеце гуляць каля вуліцы волаха тры, ну, Валя ізноў жа не ўпэўнена, што менавіта тры, але вось у тым раёне маце на увазе, што туды пасля радзільні адразу прывезлі будучую зорку купалаўскага тэатра Валенціну Гарцыву. Так. Шпацер працягнем праз некалькі хвілін. брукаванка. Гуляем сёння памінскую кампанію з Валенцінай Гарцуй, артысткай нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі Купалы. Самы час зазірнуць на яшчэ адзін адрас, які Валенціна ўключыла ў сённяшні маршрут, гэта вуліца Заслаўская. Угу. Дзе яна знаходзіцца? Чым яна такая для цябе дарагая і я думаю, знакамітая? там жылі, гэта апошняя кватэра май... маёй бабулі, Э, Вольги э, Глебовны Глебовой и э, моего дядули Валентина Сергеевича Белохвостика. Вось там я знаходзілася вельмі часта, таму што калі ў маіх бацькоў былі гастролі ці шмат э, зноў такі рэпетыцыі працы. Я ўжо жыла э, з маёй бабуляй, яна была чароўнай, чароўнай, абаяльнай, цудоўнай жанчыны якая ведаючы што у бацькоў няма часу яна была піяністкай канцэртмайстрам вельмі вельмі таленавітым яна палегчыла сабе працу і займацца внуч каб займацца са мной так і, там знаходзілася побач заслаўская там знаходзіцца у калі я не памыляюся бульвар грыбаедова гэта і знаходзіцца там музычнае вучылішча вось у гэтай музычнай вучылішча я хадзіла як музыкальную школу я сама абрала інструмент гэта была флейта Значит, сама абрала что павінна быць флейт э, так у 5 год я вырашыла што мне гэта трэба цікава і вось і мне было там вельмі блізка бабулі хадзіць вось праз гэты парк але канешне канешне я не хацела я вучыць гэта муз музычную літаратуру гэта ўсё мне было ну, каб, каб адразу атрымалася взяла э, взяла і стала чалавек <laughs> ну і вось калі я ось э, хадзіла праз гэты бульвар ён вельмі зноў такі восень вельмі прыгожае лісце жоўтае лісце чырвоныя я ўсё забывалася я яшчэ такая фантазёрка была все забывалася на ўсё на флейту на мы ну, гэта зараз музычны каледж мне здаецца так і Вось. І вось гадзіна прайшла, я блукаю сярод гэтага лісця. І мне яшчэ была такая торба, якую мне бабуля шыла э, для нотных шыткаў, для флейты, таму ну, у гэтыя часы таксама цяжка было знайсці торбу, я не ведаю чаму для нотных шыткаў. Вось і я І тут я разумею, што а ўжо гадзіна прайшла, ўжо скончыліся заняткі, а ўжо вось а дзе моя флейтань паміж лісцяў, дзе я пачынаю шукаць. Гэта заўсёды ўжо ну, і бабулі мяне шукаю ўсё. Ну, вось так праходзіла майму не заўсёды, не, канешне, я хадзіла. Але я вельмі любіла э, вельмі любіла гэты бульвар. Э, яшчэ я вельмі добра памятаю, як бабуля са мной гуляла э, туды ў бок стэлы, камсамольскае возера. Давно была на Комсомольском озере? Угу. Угу. На жаль. То бок ты не, не бачила уже, как оно как изменилось? Ну, я на, так, на э, проезжаючи куда-нибудь, я, я бачу. Конечно, я бачу, але не, не, не шпацировала. Вы что оттуль, э, э, у сегодняшнем Комсомольском озере, что от, э, возникло оттуль с твоего детинства просто бесследно? Дзяцінства маё, маё дзяцінства маё як бы гэта сказаць адчуванне ўсё канешне было іншае не таму што не таму што ўсё было іншае а вся справа унутры не, не, не звонку так бы мовіць а у нас усе была маленькая мне было іншае ўспрыманне была моя бабуля зараз яе няма я вельмі удзячна што вакол мяне заўсёды былі людзі вельмі добрыя это вялікае шчасце людзі якія не э, дарылі мне гэтую любоў гэта ўсё ў людзях гэта, гэта то што я думаю гэта нават не горад не месцы прырода іншая А чым для цябе вось акрамя цёплых успамінуў пра бабу ну калі мы кажам пра унутранае чым для цябе увогуле з таго часу запомнілася заслаўска наколькі яна ввогуле змяніла аблічча сваю А ну, не вельмі яна змяніла. Ну, у гэтым доме, дзе яны жылі, яны не вельмі. Там усё падобнае, як, як, як было. А, там з'явіўся банк, але ён з'явіўся ўжо па, значна пазней. А, не, я, я вельмі люблю там э, хадзіць, я праходжу каля гэтага дому з, з успамінамі і я сумую, я сумую вось што я адчуваю зараз я сумую па ім там што гэта былі мои сябры это не былі там нейкія там я ўжо неяк размаўляла з табою я рассказывала гэта не былі нейкі там дзядуля бабуля там это былі сябры якія са мной размаўлялі якія ставіліся да мяне як да дарослага чалавека і таму я люблю гэту заслаўскую гэты дом у я люблю гэтае месца тому что я я была складаная дзяўчынка я ж кажу як я хадзіл у музычную школу так, выніку музычную школу ну. закопала флейту у лісце кінула музычную школу ну, нешта такое ёсць яшчэ адзін адрас які ты не ўключала у сённяшні маршрут але ён непасрэдна звязаны з тваёй сям'ёй і калі ты загарыла пра бабулю з дзядулем адрес на леніна Mm-hmm. mm-hmm хацеў бы каб ты крышачку таксама пра яго распавяла я маю на увазе гэта адрас дзе э, вісіць мемарыяльная дошка я так. нічога не ведаю на жаль я нічога не ведаю толькі то што мне рассказывалі рассказывалі толькі тое што яны жылі там і што там была вялікая некая кватэра потым яны пачалі мяняць іх а мянялі яны у першы час яны мянялі так а мы хочам пераехаць вось так ну тады было а не, не Таму я нічога не ведаю, вельмі ганаруся, калі бачу гэтую дошку. Я... хацела б жыць у тым доме у той кватэры напрыклад конечно чаму не там я чаму пытаюсь ну, мне ўзнікае э, такое пытанне жыць у цэнтры мінска uh -huh. на леніна uh -huh. хочам пераехаць пераехаць на, uh -huh. на заслаўска вот што што магло ўвогуле кіра... чым можна было кіравацца ў гэтым uh -huh яго хацелася цішыні спакою там же было спакайней ўсё ж таки чым на, на Леніна я думаю я уже не памятаю гэта так добра я не не памятаю гэтай гісторыі ну нешта мянялі э, нешта потым мне здаецца на яны пераехалі э, у большы цэнтр гэта было калі не памыляюся гэта было карла маркса а. таму гэта магчыма лепей а вось але далей яны яшчэ мянялі але гэта вось была першая кватэра якой яны жылі добрае жыццё я хочу так жыць так калі хочаш так оно і будзе зразумела зробім паузу вернемся да прагулянкі з валенціны гарцую праз некалькі хвілін а fall, don't fall no more. I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I'm not gonna do it, but I can't let you do it to me. you down real soon. Gonna find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Gonna change my way of living, and you won't know me long. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. перакладачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Пастр па мінску кампаніі з валіцінай гарцою працягваецца наступны адрес вуліца сердзіча музычную школу ты не скончыла але вось э, тэатральную школу я так размешу сердзіча это там школа 136 тэатральная і гэта ўсё ж таки скончыла конечно таму і абраны гэты адрес а чым для цябе э, запомнілася сердзіча школа ну, Таму што гэта такая добрая частка майго жыцця трэба ў гэтую школу гэта школа была з тэатральным ухілам Мне здаецца зараз ухіла ўжо не існуе ў школу ну, ну, чаму не здаецца не адмянілі безухільная карацей ну, зараз здаецца гімназіі ёсць ёсць сярэдняй школы так, А у гэтым сэнсе фармулёўцы не ведаю Вось гэта была з тэатральным ухілам і трэба было туда туды э, паступаць я поступала гэту школу канешне не хацела і э, зрабіла я гэта пад ухілам сваіх под націскам сваіх бацькоў там што мне было ну мне было 13 э, гадоў у меня ўжо былі сябры у маёй іншай школе якая была з харэаграфічным уклоном мне не хацелася а потым мне не хацелася з інстытут культуры ездзіць да прыпынку пушкінская а спартыўнай тады яшчэ не існавала і яшчэ пра пасля пушкінскай трэба было прайсці да гэтай школы кіламетр і таму заняткі там пачыналіся з 9 вось э, спецыяльна для дзяцей таму што яны ездзілі дзяцісты прачнуліся нормально э, выпілі ну, <laughs> так вось ну і вось я і все там было вельмі сур'ёзна трэба сказаць э, і настаўнікі там былі тэатральных заняткаў а людзі якія э, непасрэдна для акцёрамі ці рэжысёрамі які працавалі ў тэатры сталіся з дзяцей вельмі сур'ёзна гэта не быў нейкі там аматарскі канешне гэта аматарскі яны але стаўлена не да дзяцей было вельмі сур'ёзна і вось чатыры гады з 8 па 11 клас мы праходзім э, мы праходзілі праграму у як у акадэміі мастацтва калі я уже прыйшла ў акадэмі мастацтва я разумела ўсё што гэта вельмі добрая падрыумавала першыя гады не першы курс не, не, не. у меня такія комплексы былі <laughs> ну, калі захарыла пра акадэмі мастацтва ведаеш ты будынак э, на праспекце незалежнасці э, і сурганава на перакражаванне для многіх хто марыць звязаць свой лёс з тэатрам з кіно для іх гэта некая ну, нешта недасягальнае гэтыя калоны я памятаю нават ну, э, сваё першае ўражанне калі убачыў гэты будынак падышоў адчыніў дзверы убачыў людзей якія там стаялі мне здавалася такія ўсе модныя наварручаны развярнуўся і паехаў назад свой лоял так хацеў стаць разумееш творцам але э, прыцярпела акадэмію мастацтва пэўныя змены адбылася адбыўся ну не ведаю ці можна назваць рэканструкцыі але ремонт да можна назваць ремонт а Ну, гэта ўжо, гэта ўжо як ну, фігуральна можна прынамсі mm -hmm. дакладна. Э, ты была там пасля рамонту. Mm -hmm. mm -hmm. Наколькі змянілася акадэмія мастацтва? Што, што знікла? Я маю на увазе не э, дзверы, те, што памяняліся замест тых старых абшарпаных э, студэнтамі пафарбаваных, mm -hmm. з'явіліся такія нібыта дабротныя і гэтак далей. Што змянілася ў акадэмію мастацтва? Ну ўсё змянілася. Канешне, я разумею, што ты студэнты зараз, якія там вучацца, яны любяць, і э, як э, свой родны дом, як я люблю і сваю ўспаміны пра акадэмію. Але гэта для мяне зараз гэта нешта іншае і мне здаецца гэта нармальна. Таму што, э, напрыклад, мае бацькі, якія зараз ужо там педагогі, настаўнікі, для іх таксама гэта зараз нешта іншае. Гэта немагчыма, каб гэта заставалася заўсёды. Але першую праблему, якую я бачу, Э, ты мне казаў не кажы пра дзверы але я скажу у іх няма вучэбнага тэатра ён яго зачынілі на гэтую рэканструкцыю ці ремонт як это называть мне здаецца прабачце але ну гэта страшно что акцёры маладыя акцёры які павінны на чацвёртым курсе атрымліваць гэтую практыку ну, чаму, і, працав... і на трэцім гэта і на трэці іх няма яны э, працуюць у аўдыторыях яны гэта жахліва а Вось гэта першае, што я б сказала і, і трэба ну, нешта как рабіць. Акадэмія ў свой час славілася тым, што калі, напрыклад, нейкім знаёмым, які вучыцца ў мед ці ў пет, кажаш, а 9 вечара мне заняткі, людзі не верылі, казалі, што такое быць не можа. Вось сёння сапраўды да 9, па-мойму, такі праводзяць заняткі. Раней жа можна было начаваць у акадэміі мастацтва. Ты ўсё гэта прайшла. Канешне і ты ну, я, я так але же я, ж, я ж зараз з тобой размаўляю канешне гэта быў быў такі э, маленькі свет вось э, э, як зараз памятаю вось уваходзіш гэтая вахта гэта чырвоны капялюшык ну, ты... трэба тлумачыць для слухачоў што чырвоны капялюш так называлі вахцёрку так. вось праходзіць ну, сапраўды час была чырвоным капялюшы ну, што зробіш ну <laughs> Не, мы вельмі паважалі яе праўда гэта просто такое прозвішча і вось мы ідзеш э, направа і там пачынаецца такая, лесіца па якой хадзілі толькі мне здаецца студэнты вельмі вельмі вельмі рэдка хадзілі настаўнікі педагогі бо там курылка была нелегальна так, там все папалілі значыцца на пятым паверсе часам ганя э, але вось гэта лесвіца гэта ось гэтае месца там адбывалася ўсё мне здаецца там прыдумваліся самыя цікавыя цюды там я не ведаю пачыналіся самыя цікавыя сакрэты там пачыналіся нейкія раманы там курсы знаёмліся з курсамі там была такая вялікая тусоўка э, вельмі крутая вось мне здаецца зараз я гэтага не ўбачыла я не магу казаць я так я прыходзіла на экзамен <clears throat> я не ведаю магчыма я ўпэўнена нейкі дух у іх у іх ёсць это ж студэнты і я бачыла шмат шмат таленавітых таленавітых дзяцей таленавітых студэнтаў але канешне выглядае зараз усё ўсё у час прыспешвае ёсць яшчэ адзін адрес <coughs> э, мімо якога мы не можемм прайсці гэта натуральная э, тэатр янкі купалы з якім з якога ўзросту ты была уваходжая у гэты тэатр ну вось мне здаецца з нараджэння як змяніўся тэатр змяніўся ну, зараз не чапаем рэканструкцыю увогуле тыя скажем успаміны дзіцячак ты на самом пачатку праграмы склала што забываешся на нейкія любімыя месцы на нейкія дэталі калі зараз узгадаць нешта то чаго сёння абсалютна няма што гэта вось якім ён быў тады для цябе і якім ён ёсць сёння mm -hmm. Ён быў цёплым, ён быў родным, але ён для мяне родны. Ён для мяне родны застаецца. Канешне, я хочу сказаць, што гэта людзі. Па-першае, гэта людзі, людзі мяняюцца, гэта час, гэта, гэта нармальна. І мне не падабаецца казаць вось раней там магчыма я буду гэта казаць недзе там ну, ты можешь з дзяцінства там ты можешь казаць, э. раней ну так Не, праз 30 э, год я ўжо буду казаць восьось раней было вельмі цікава зараз нічога няма не ўсё ўсё і зараз вельмі цёплай добрай і, і новыя акцёры маладыя якія прыходзяць іх вельмі цёпла прымаюць заўсёды і... ты яшчэ фонтан уключыла у... я хацела расказаць гісторыю э, як я у чатыры гады ўвалілася ў фонтан таму что там хлопчык з лебедзем ага і гэта у мяне было такое зараз мне здаецца гэта э, было такое хрышчэнне у гэты момант Таму што я пацягнулася за некай там манеткай мне трэба было гэта я ўвалілася у некай новай польскай з польшы прывезенай адзежы мяне пацягнулі перапранацца ў некую вопратку з паўлінкі мужчынскую некую там кашулю надзелі я плакала мама іграла паўлінку гэта цікавая гісторыя але гэта моя гісторыя гэтага гэта тэатра я маю на увазе з гэтага пачалося <laughs> вось моя асабістая купалская гісторыя а сёння реально каб купалаўскім э, адбываліся падобныя э, з'явы конечно конечно і фонтан ёсць вось і ўзнавілі жапкі ў нас так, так. так. але іх не памятаю маім дзяці гэта было да да да да мяне невялічку паузу э, зрэшты па маршруце мы уже сёння адхадзілі але маю яшчэ колькі пытанняў таму не адпускаю пакуль Uh-huh. told me you would be gone. You just left a little note to say you're breaking up a happy. Мінская брукаванка. Нагадваю, што гулялі па мінску сёння ў кампаніі з Валенцінай Гарцуевай на развітанне некалькі пытанняў, якіх якія не тычацца таго маршруту, па якім сёння гулялі, але магчыма, той ці іншае месца можа ўсплыць. Э, чым пахне мінск для цябе, альбо з якім пахам асацыюецца? Як калі? Не, ну, то, што нас часам пахне, зразумела, але вось э, пах твайго мінска. Чаго гэта пах? запах восень я люблю вельмі восені для мяне э, я не магу гэта добра растлумачыць але ўсек у нас пахне ў парку парку горка часамі парку чалюскінцаў мне падабаецца гэта не вельмі гарадскі пах але вось гэта настрой які я разумею я праз гэты настрой разумею гэты горад і яго якасць ось ён такі для мяне як я восень я не ведаю а колер мінск <laughs> хочется сказать жоўты ну, нашай ну, вазы вазы запсавацьвогуле не сапраўды сонечны сонечны гарадок а гук мінск ну машины машины машины помніка каму ці чаму на твою думку найперш не хапае мінску Ну, не хапае помнікаў не хапае і мне даже мне нават не хочется зараз сказаць э, некае одно прозвішча не хапае і не хапае назваў вуліц не хапае дарэчы ты пачала пачалі пра гулянку з волаха ведаеш гонар каго она названая мне здаецца гэта мне здаецца я магу памаліцца ну ты ўжо усміхаюся я бачу я А, гэта чырвоная армія, гэта нейкі лейтенант савецкі вайсковы разведчык герой савецкага саюза. Вось акурат я чаму гэта сказаў, таму што у нас названыя вуліцы тымі, пра каго мы нічога не ведаем. Нікога нічога не ведаем. Так. А ёсць месца нейкі ў мінску, якія стараюся абыходзіць. Што гэта за месца? мне ёсць э, складанасць э, я не ведаю чаму часам з нямігай я не ведаю что там со мной адбываецца хаця... там сумна сумна я нешта адчуваю хацела б каб э, у будучыні адну з вуліц мінска назвалі гонар валенціны гарцуев ну толькі пра сто лет магчыма пра сто год гэта будзе добра для мяне Дякую, Валентина, за сегодняшнюю прогулянку. <laughs> Дякую. Нагадаю, гуляли сегодня по Минску в компании с акторкой театра и кино, артисткой Национального академического театра имени Янки Купалы Валентиной Харцуевой.